Moeses het uit die Moabs vlakte opgeklim na Neboberg toe, tot op die top van Peschaberg reg oor Jerego. Die Heere het om die hele land gewijs, van geleerd af tot bij Dan, die hele Naftali, die gebied van Ephraim en Manasse en die hele Jeda tot bij die Sedert in die Weste, die Zuidland in die vlakte, die Heere geloogde met sy palms tot bij Soar. Die Heere het vir Moeses gesê, dit is die land wat ik met de eed beloof het aan Abraham en Isaac en Jacob. Ik het gesê, ik geef dit aan jou nageslag. Ik het jou dit met jou eie oor laat zien, maar jy sal nie daarin deertrek nie. Mooses, die dienaar van die Heere, het daar in die land Moab gesterf soos die Heere beveel het. Hy het vir Mooses begrawe in een vlakte in Moab, reg oor Bidpeor, maar tot nou toe weet niemand waar sy graf is niet. Moeses was 120 jaar toe hij gesterf het, sy oe was toen nog goed en sy kraag het nog niet ingegee nie. Die Israëlieten het 30 dagen oor Mooses geruil in die Moabsvlakte en so die ruiltijd oor Mooses voltooi. Joshua sien van Nen het oor wijsheid beskik, want Mooses het sy hande op Joshua geleid. Die Israëlieten het omgehoorzaam en hulle het gedoen wat die Heere vir Mooses beveel het. Daar het nie weer een profeet in Israël opgetree wat soos Mooses was nie. Hy het die Heere persoonlijk geken, die Heere het omgestuur om in Egypte al die tekens en wonders vir die faroe en sy ambtenaren in sy hele land te doen. Mooses het al die machtige dade, al die groot dade wat vrees en doesem, voor die oor van die hele Israël gedoen.